Servus dragi moji i dobrodošli u novi Cajger, ovoga puta pod kapom Stropkast mreže na kojoj možete čuti i podcast kod Čarlija doma. No vratimo se mi našim pričama o Zagrebu. Danas pričamo o Gričkom topu. Grički top pucnjem označava podne u Zagrebu već 137 godina sve od uredbe Gradske skupštine donesene kao prisjećanje na osmanlijska vremena. Hasan Paša Predojević predvodila je u 16. stoljeću osmalinsku vojsku u opsadi zagrebačke utvrde Grič, čiji je dio bila i kula Lotrščak, a na čijem je najvišem prozoru, to naravno svi znamo, danas Grički top. Legenda kaže da je jednog proljetnog dana Hasan Paša sjedio okružen velikim agama i begovima u svom šatoru, a njegov kuhar donio je velikog pjetla na srebrnom pladu. Odjednom se, točno u podne, začuo strašan prasak. I svi šatori od celine udara popadaju, a begovi, age i sva vojska i posluga zapletu se pritisnuti šatorskim krilima. Dali su petama vjetra i tak je top spasil Grić. Gradska skupština 1876. godine donijela je uredbu kojom zgriča svaki dan, točno u podne i bez iznimke, u spomena to junačko vrijeme, opali top koji je prvi put puknuo iznad Zagreba, točno u podne, 1. siječnja 1877. godine. Da bi top mogao pucat, potreban je topnik. Današnji topnik zove se Alen Tutunžić i radi već pet i pol godina nakon što je naslijedio prethodnog pokojnog topnika legendarnog Stjepana Možara, koji je Alema i učio rukovanju gričkim topom. Top koji svaki zagrebački dan dijeli na pola ukulio od univerzijade 1987. godine, a gradu ga je poklonila tadašnja JNA. Radi se o topu kalibra 76 mm koji je proizveden u Americi 1943. godine. Municija za ovaj top nema boje u glavu, nema granata, ne morate se bojati, nego je barut radi potiska zatvoren slijepljenim slovima kartona koji nakon pucnja padnu u listićima podno kule lotrščak gdje zadivljeni turisti stoje i fotografiraju naravno tek nakon što im prođe slavna buka iz ušiju. Stari topovi koji su skule pucali prije ovoga nalaze se izloženi u muzeju grada Zagreba. Topnik na kuli podne ravna prema malom digitalnom satu koji se nalazi pokraj topa, a sinkroniziran je sa signalom Državnog hidrometeorološkog zavoda. Svakog dana kad čujete grički top, slobodno namjestite Cajger na cager jer je točno podne. Toliko za danas, želim vam lepi dan, da kisti hand, a svima skupljen servus do sljedećeg puta i novog cajgera.